yigirma birinchi bob bu ishlardan keyin hazrati ayso tiberiya ko'lining bo'yida shogirdlarga yana bir qitim ko'rindi bu qitimki ko'rinishining jarayoni mundoq bo'ldi simon petrus qo'shkizak deb otilgan tomas galilidiki kanoliq natanyel zabadiyning o'g'illari va boshqa ikki shogird billa edi simon petrus man beli tutqili boriman dedi ko'pchilik bizmu san bilan birga borimiz deyishdi ular tashqirga chiqib kemaga o'tirdi lekin kechaga hech narsa tutamidi tong otqanda hazrati ayso suv bo'yida turatdi biroq shogirdlar uning hazrati ayso ekanligini bilmidi hazrati ayso bolalar sizlarda beliq yo'qmi deb so'radi yo'q deb javob berdi ular to'rni kemining o'ng tarpiga tashlanglar ondin tutalaysizlar dedi hazrati ayso ular to'rni shu yoqqa tashlab shundoq ko'p beliq tutdiki hatto to'rni totib chiqara olmay qoldi hazrati aysoning yaxshi ko'rgan shogirdi petrusqa bu rabbimizg'u dedi simon petrus uning hazrati ayso ekanligini anglab selayotgan chopinini kiyib suv sakridi qog'onlar qirg'oqdan ancha yiroq emas taxminan yuz metrcha yiroqlikda bo'lib beliq bilan to'lgan to'rni kem bilan totib qirg'oqqa keldi ular qirg'oqqa chiqqanda yog'och ko'mirdan yiqilgan ustida beliqbo gulxonni va nonni ko'di Әзірті Әйса, әмді тұтқан белгіңладың әкеліңла, деді. Симон Петрус kemigi чықып, торны қырғақ татып chiqadi. Тор чоң беліқла bilan толған болып, jami 153 беліқ ба еді. Беліқ шүнчі көп bolsa му, тор yirtilmagan edi. Hazreti İsa, kelinglar, tamaq yanla," dedi. shogirdlarning ichida birarsimi uningdan siz kim bo'lasiz deb so'rashqa petinolmidi chunki ular uning o'zining rabbi ekanligini bildi hazrati ayso non bilan beliqni akilib ularga berdi mana bu hazrati aysoning o'lgandan keyin tirilib shogirdlarga uchinchi qitimqi ko'rinishi edi Тамақтың кейін әзірті Әйса Симон Петрустың. Юханна оғлы Симон, сән мені бұладың му, чонқыр сөйемсен, деп сорды. Шындақ әбім, менің сізді сөйдіқалығым не, siz bilasiz dedi petrus hazrati ayso uningga undaqda qo'zlarimni otlat dedi ikkinchi qitim yana uningdan yuhanna o'g'li simon meni suyamsan deb so'rdi petrus yana shundoq rabbim mening sizni suydiganligimni bilasiz dedi hazrati ayso uningga undaqda qo'ylarimni boq dedi uchinchi qitim yana yuhanna o'g'li simon meni suyamsan deb so'rdi Петрус, әзірті әйсаның бұ суалыны үш кетім сорғалығыға көңіне бір қысма болып, «Рәббім, сіз әміні білісіз, сізні сөйдіғалығымны білісіз?» деді. Әзірті әйса оныңға, «Ұндақта қойлырымны отлат, біліп қойғың ке, яш вақтыңда, өз бәлбеғіңні өзің бағылап, xalga yerimge ketettin. Lekin yashanganda qo'llaringni uzitib berisen, boshqalar seni bog'lab sen xolmaydigan yege elib ketidi, dedi. Hazreti Eysa bu so'zni petrusning qandoq o'lish arqılık, xudoga shon sharaf keltirganligini bildirish uchun iltdi. Ondan onunqı yana, Маңа agishiva dedi petrus kayniga burilib hazrati aysoning yaxshi ko'rdigan shogirdining agishib kelayotganligini ko'rdi bu hazrati aysoning oxirgi kashlik tomig'ida uningga yaqin o'ltirib hey rabbim sizni tutib bermoqchi bo'lgan kimdu deb so'ragan shogird edi Петрус uni ko'rib hazrati aysodan ey rabbim bu odam kelgusida qandoq bo'la deb so'rdi agar men qaytib kelguncha uning hayot bo'lishini xohlasam buning sen bilan nima munosabati bor manga agishiva dedi hazrati ayso uningga buning bilan qarindoshlar orasida yilqi shogirdning o'lmaydiganligiga doir gap tarqaldi lekin hazrati ayso petrusga u o'lmaydi demagan edi faqat agar men qaytib kelguncha uning hayot bo'lishini xohlasam buning sen bilan nima munosabati bor degan edi bu ishlarga guvohlik berguvchi hamda bu ishlarni xotirlaguchi ana shu shogirddir bizmi bilamizki uning guvohligi haqdir hazrati ayso bulardan boshqa nurg'un ishlarnimi qilgan edi agar ularning hammasi ayrim ayrim yozilgan bo'lsa meningcha kitoblar butun dunyoga sig'maydi